ऐं जॾहिं इंसान ते का नेमत नाज़िल कंदा आहियूं तॾहिं मुंहुं मोड़ींदो आहे ऐं खाउसि पासीरो थींदो आहे ऐं जॾहिं खेसि मदाई पहुचंदी आहे त नाउमीद थींदो आहे